Jeremia het gehoor die Heere praat met om oor die droogte. Die mensen van Jeda rou, allemaal in die poorte van die stede huil en treer. Hulle dra rouwkleren en hulle sit op die grond. Die mensen van Jerusalem skree en vraag iemand moet hulle help. Die belangrijke mensen stier die mensen wat voor hulle werk, om water te gaan haal. Hulle kom bij die watergate, maar hulle kry nie water nie. Hulle kryke is leeg wanneer hulle terugkom. Hulle weet niet wat om te sê of te doen niet hulle is moedeloos. Die korenplante lep plat op die grond, want dit het nie gereen op die land nie. Die boere weet niet wat om te doen nie, hulle is moedeloos. Ja, ook die takbok in die veld los haar lam en gaan weg, want daar is niet gras nie. Die wilde donkies staan op die hevels waar daar nie plante groei nie, en hulle reik die lucht soos jakalse. Hulle oe is doof, want daar is niet gras nie. Heere, ons sonde praat in ons, en je moet met ons doen wat hij besluit, van die is die Heere. Ons het baie maal opgehou om u te dien, ons het teen die sonde gedoen. U is die hoop van Israël, sy redder wanneer dit sleg gaan. Hoekom is u soos een vreemdeling in die land, soos iemand wat voorbij gaan en net van die pad afgaan om een nacht daar te slaap? Hoekom is u soos een man wat niks kan doen nie, soos een soldaat wat niet iemand kan red nie? Heere, u is bij ons, en ons behoort aan hem nie weggaan van ons nie. Die Heere sê vir die volk, dit is voor wat hulle sê, maar hulle hou daarvan om weg te loop van hom, en hulle het aangehou om dit te doen. Daarom hou hy nie meer van hulle nie, hy sal onthou dat hulle verkeerd gedoen het en hy sal hulle straf oor hulle sonde. Die Heere het voor mij gesê, jy moet nie vir die volk bid nie, jy moet nie vra dat dit goed moet gaan met hulle nie, want wanneer hulle vas, dan zal ik niet luisteren hoe hulle so baat nie. En wanneer hulle brandoffers en koringoffers bring, dan zal ik dit niet neem nie. Nee, ik zal hulle laat sterven in oorlog en van pees en omdat hulle nie koos het om te eet nie. Ek, Jeremia, het gesê, Ach, Jere, my Jere, hoor wat sê die profete vir hulle. Hulle sê, sê, julle moet nie bang wees vir oorlog of vir honger nie, dit zal niet met julle gebeur nie. Ek sal dit altijd goed laat gaan met julle in die land, dus sê die Heere vir my, die profete lieg en hulle sê ek het hulle gestuur, maar ek het hulle nie gestuur nie. Ek het nie vir hulle gesê wat hulle moet doen nie, ek het nie met hulle gepraat nie. Hulle denk self die dinge en sê vir julle hulle het iets gezien of hulle weet iets wat ander mensen niet kan weet nie. Daarom, hierdie profete sê ek het hulle gestuur en daar sal nie oorlog en honger in hierdie land kom nie. Maar hulle sal self sterf in oorlog en omdat hulle nie kos het om te eet nie. En hulle probeer om profete vir mense te wees, maar daar die mense se dooie lichame sal op die straten van Jerusalem lee. Hulle en hulle vrouwe en hulle kinders sal sterven in oorlog en omdat hulle nie koos het om te eet nie. Niemand zal hulle begraven nie, het sal hulle straf oor die verkeerde dingen wat hulle gedoen het. En jij, Jeremia, je moet vir hulle dit sê, ek sal aanhou huil, elke dag en nacht, want mijn volk het baie seer gekry, hulle kry baie zwaar. Wanneer ik uitgaan in die veld, dan zal die dode lichamen daar lee, die lichamen van mensen wat in oorlog gesterf het. En wanneer ik in die stad kom, dan zal ik zien je sterf die mensen omdat hulle nie koos het om te eet nie. Jo, ja, ook die profete en die priester sal moet weggaan na een land wat hulle nie ken nie, Heere, het u waarlik vir jy daar gelos. Hate vir Sion, hoekom het jy ons so hard geslaan dat ons niet gezond kan worden? nie? Wanneer ons denk daar sal vrede wees, dan kom daar niks wat goed is nie. Wanneer ons denk ons sal gezond word, dan gebeur daar dinge wat ons nog banger maak. Heere, ons weet ons is skuldig, en ons voorvaders was ook skuldig, want ons allemaal het sonde gedoen teen die moet ons niet los nie, want die is die Heere. U is op hierdie plek koning, u moet nie dat mense nie meer hierdie plek eer nie. U moet onthou het een verbond gemaakt met ons, u moet nie die verbond breek nie. Nie een van die goede van die volken kan dit laat reen nie, die goede beteken niks, en die licht kan niet zelf reen laat val nie. Nete kan dit doen, Jere, ons God, en ons wacht dat hy dit doen.